Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Խաչքարը որպես զուտ հայկական քրիստոնեական կոթող եւ հայ ինքնության ամենահայտնի խորհրդանիշերից մեկը թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Աչքարը բացօթյա խիստ որոշակի դիրքով կանգնեցված ուղաձի քսալ է, որի արեմտահայաց կողմում քանդակված է խաչ, պարուրված տարբեր զարդանախշերով։ Այն զուտ հայկական քրիստոնեական կոթող է եւ հայ ինքնության ամենահայտնի խորհրդանիշերից մեկը։ Խաչքարերը սփռված են ողջ հայկական լեռնաշխարով։ Դրանք զգալի թիվ են կազմում նաեւ միջնադարի հայ գաղթօջախներում։ Առաջին խաչքարերը Երևան են եկել 9-րդ դարում, սակայն նրանց ցակման ակունքները կապված են 4-ից 7-րդ դարերում Հայաստանում քրիստոնեական հավատի տարածման հետ։ 4-րդ դարից սկսած քրիստոնեության պաշտոնական տարածումն ուղեկցվում էր եկեղեցու եւ աշխարհիկ իշխանավորների կողմից քարակող կոթողներ կանգնեցնելով։ Դրանք երբեմն հսկայական չափեր էին ունենում եւ ավարտվում թևավոր խաչով։ Սյուների կողերը պատվում էին զանազան տեսարաններով ու կերպարներով, որոնք որոնք ներկայացնում էին քրիստոնեության հիմնական գաղափարներն ու ավանդույթները, այն ամենը, ինչի մասին խորհրդաբանում էին Սուրբ Վարդապետները եւ ինչը հնարավոր էր արտահայտել զարդերի ու նշանների միջոցով, քանդակվում էր այդ կոթողների վրա, ինչպես եւ եկեղեցու պատերին։ հայերի եկեղեցական մշակույթ, որ յուրատու ձևով հանդիտ է միայն հայերին։ Խոսքս գնում է մեր մշակույթի գլուխգործոց խաչքարերի մասին։ Իհարկե, մեր խաչքարերի նման Իռլանդիայում կամ կելտական խաչքարերի նման բան, որն էլ որոշ ուսումնասիրողներ ասում են, որ վաղ դարերում, երբ որ հայերը գաղթել են այստեղ այնտեղ եւ հայտնվել են այդ գազիներում, դա իրենց հայերի տարած մշակույթն է։ Թողենք դա։ Խոսենք մեր խաչքարերի մասին։ 4-5-րդ դարից հայտնի են մեր հայկական խաչքարերը եւ նրանք լինում են բազմատեսակ։ Առաջինը խաչքար, քարի վրա խաչի նշանը, որով մենք արտահայտում ենք մեր քրիստոնյան լինելը, որպես Քրիստոսին պաշտող, Քրիստոսին որպես փրկիչ, Աստված ընդունող։ Խաչքարերը դրվում են տարբեր վայրերում եւ ունեն տարբեր նշանակություն։ Մենք ունենք սահմանագլուխներում խաչքարեր, սահմաններ զատող։ Խաչքարերը ենք դնում այս կամ այն հաղթանակի համար, արժևորելու այս հաղթանակը, հասկանալով որ ասործությամբ տանակ այս հաղթանակ և դնում ենք խաչքար։ Մենք խաչքարել ենք դնում իշատակ մեր զոհվածների, մեր նահատակների, խաչքարել ենք դնում եկերծու շուրջ փառաբանելու աստծուն, խաչքարել կը, որ երբեմն մարդիկ գերեզման օգնելու են դնում, կամ դրել են։ Խաչքարերը իրանք էլ իրենց տեսակից տեսականից տարբերվում են մեկը մյուսից կա խաչքարերի դպրոցներ, Արցախյան խաչքարեր, Ջուվայի խաչքարեր, Կիլիկյան խաչքարեր, եւ այդ խաչքարերը ունեն իրենց դրոշման ձեռագիրը։ Եթե դեզանից որևէ մեկը գնացել է դատիվանք եւ տեսել է զանգակատան տակը երկու հսկա խաչքարեր, որ կառուցված են եղել 1200-1212 թվականներին, որոնք մտնում են հայոց խաչքարերի արվեստի 5 լավագույն նմուշների մեջ կատարյալ խաչքարեր են, շատ գեղեցիկ։ Եվ ոմիկ վարդապետը, որը իր գլու գործոցներն է ստեղծել, որ 100 տարի անց ինքը սկսեց խաչքարեր ստեղծել, ինքը եկել է դա դիվանք։ Հենց այդ երկու խաչքարերն էինք ուսումնասիրել, ունենք մենք այդ գրավոր ավանդությունը, եւ դրա հիման վրա շարունակել է նույն գեղեցիկ ավանդությունը եւ իր սքանչելի կոթողներն է մատուցել աշխարհին։ Արդեն 1300 թվականների շուրջ, մի քիչ առաջ, մի քիչ հետո։ Այնպես որ մենք ունենք որպես արցախահայեր պահպանված երկու գլուխ գործոց դալիբան արցախյան խաչքարեր։ Խաչքարեր դրում են նաև իշխանական պալատներում, արքայական պալատներում։ Արցախյան խաչքարերի մի մասն ունեն պատմագրական արձանագրություններ, որոնք ստույգ տեղեկություններ են պարունակում քաղաքական, սոցիալական, իրավական պատմության զանազան խնդիրների վերաբերյալ։ Այդ վկայագրությունները միաժամանակ հայոց անձնանունների, միջնադարյան բարբարների եւ գրաբար լեզվի ուսումնասիրման հավաստի աղբյուր են։ Խաչքարային ժառանգությունն Արցախում անսպառ է։ Արցախյան խաչքարերի մասին խոսելիս պիտի սկսել եւ հիշել Գոշավանքի 12-ից 13-րդ դարեր Մակարավանքի գլխավոր եկեղեցու 1205 թվական հատկապես բեմահարթակի եւ Սուրբ Աստվածածնի հարթականդակազարդերը, որոնք իրավունք են տալիս այդ հուշարձանը դասել Ախթամարի, Գանձասարի եւ Նորավանքի շարքին։ Ուրույն մի խումբ են կազմում Արցախի վարպետների ձեռքով պատրաստված խաչքարերը, որոնք հայկական արվեստի թերևս ամենաինքնատիպ արտահայտությունն են։ Ինձ հաջողվել է տեսնել հարյուրավոր խաչքարեր, գրում է Անոխինը, այցելելով դա դիվանք եւ տեսնելով Աթանաս Վանահոր կողմից 1283 թվականին կանգնեցված խաչքարերը, սակայն թերևս այս երկուսին իրենց ժանյակների կատարման աներևակայելի նրբությամբ եւ բազմազանությամբ հավասարը չկա։ Մի քանի ընտիր խաչքարեր կապված են Իշխան Հասան Ջալալի եւ նրա կնոջ Արսու Խաթունի անվան հետ։ Հայտնի են հավապտուկ վանքի Խաղբակյանների տոհմական գերեզմանատան խաչքարերը, Խաթրավանքի Դոփյան Գրիգոր Իշխանի կնոջ Սոփիայի կանգնեցրած խաչքարը։ Միայն Կոշիկանապատում պահպանվել են 1.5 տասնյակից ավելի խաչքարեր ռազմիկների պատկերներով, եւ ինչն է հետաքրքրական, որոշակի նմանության սահմաններում հազարավոր խաչքարերից յուրաքանչյուրը ձևահորինման իր ուրույն նույն բնույթն ունի նախշազարդերի բնորոշ կարգը։ Դրանց հեղինակների երևակայությունը հիրավի սահմաններ չի ճանաչել, սակայն բոլոր դեպքերում արտահայտել է ազգային նվիրական մի գաղափար։ Դիպուկ է նկատել Էդուարդաս Մեժելայտիսը։ Խաչքարը հայկական այդ ֆենոմենը խորհրդանշում է այն տարապանքները, ուրույնը, զոհերը, որ դաշան պատմությունը պահանջել է այս փոքրիկ հինավուրց ժողովրդից։ Իսկ ամբողջ քարը պարունակող բուսական նախշազարդերը ցույց են տալիս այդ ժողովրդի կենսական ուժը, որի դեմ անզորեն դաժանությունը, մահը, ցեղասպանությունը։ Առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում այն խաչքարերը, որոնց ժանյակահյուս զարդերի մեջ պատկերված են աշխարհիկ մոտիվներ, մեկենասների պատկերներ, զինվորական տեսարաններ։ Դրանք կարևոր նյութ են միջնադարյան Հայաստանի կյանքի ու պայքարի ուսումնասիրության համար։ Իդեպ ակադեմիկոս Օրբելին նկատում է, որ դրանք շատ դեպքերում եղել են հուշարձաններ եւ ոչ սոսկ մահարձաններ։ Մարդկանց պատկերներ ունեցող խաչքարերը, գրում է մեծանուն գիտնականը, առաջին անգամ հայտնաբերվեցին Հայաստանի այն մասում, մասնավորապես Խաչենում, ուր նման քանդակապատկերներն ու զարդերը նախասիրված ձև են եղել։ Խաչքարերը լինում են բաղկացած մի քանի շերտերից ամենաբարձրագույնը կարող է լինել 4 կամ 5 շերտից, որը շատ դժվար է պատրաստել։ Մեղվի փետակների նման հյուսված եւ ամեն մի շերտը պիտի համաչափ լինի ընդհանուրի հետ։ Դժվար արվեստ։ Եվ երբեմն խաչքարկը որ ոչ թե 1 տարի, 2, 3, 4, 5 տարի ժամանակը դեում, երբ որ վարպետը ավարտում իր խաչքարը։ Դա շատ նուրբ գործ, բայց գեղեցիկ կոթողներ են, որոնք մեկ նպատակ ունեն՝ հայտարարելու մենք քրիստոնյա ենք խաչապաշտենք, քրիստոսապաշտենք եւ այս կամ այն առումով խաչքար են դնում փառաբանելու Աստծուն հաղթանակը, հիշատակելու մեր նահատակներին, զորերին, զարթարելու մեր սրբավայրերը, ուղակի զարթարելու։ Խաչքարեր ունենք, որ երբեմն իշխանավորներ են պատվել տվել, եւ խաչքարերի տակում կարող ենք նկատել խաչքարի տակում իշխանավոր ջյուվրան նստած։ Շատ քիչ է լինում դրանք տան հատուկ մեծ իշխանների պատվերներով էին արված լինում։ Ունենք խաչքարերի մեջ խաչի նշան, պարս խաչ, ծաղկյալ խաչ, խաչեր, որերի թևերի վրա կարող են լինել թրջուններ։ Ներքևը հավերժության նշան է, որպես երկրագունդ, մեր հավերժության նշան է։ Հաճախ դա ենք մենք հանդիպում։ Խաչքարը լինում, որ ունի մեջտեղը մեկ խաչ եւ կարող առակներում եւս փոքրիկ 4 խաչ ունի շատ քիչ, բայց հանդիպում են խաչքարեր, որ զուգահեռ երկու խաչ են լինում։ Երբեմն համաչափ 4 խաչ է զտեղված։ Եվ այդ տիպի խաչքարը։ Խաչքարերն են, որոնք ուղաձև են լինում, բայց խաչքարեր էլ ունենք, որ վերևը օվալաձև է լինում խաչքարի։ Մի քիչ տարբերվում է ձևը խաչքարի, բայց մեջտեղը պարտադիր խաչի կենտրոնական խաչի նշանն է։ Մեր հավատքի խորհրդանիշը Քրիստոսի, Աստծո։ Աշխարհը գիտի որ դա հայրին պատկանող արվեստ է եւ հայրը անգերազանցելի են այս քրիստոնեական մշակույթի մեջ եւ մենք դες այդ միասին դրա ժառանգորդ ենք եւ մեկ բան եմ ասեմ հնուցի վեր մինչեւ այսօր էլ քանի որ քրիստոնեական խորհրդանիշ է խաչքարը եթե աստված մերս է մենք տեսնենք որ խաչքարը թարս է դրված չգերեսով խաչով դեպի հողը համիջապես պիտի վերականգնենք լինում են դեպքեր, չգիտես, սոհանքի պատճառով կամ էլ ազգի հավատքի ճշնամիների պատճառով մենք ամիջապես պիտի շփկենք, սանենք եւ երկրորդը։ Եթե մարդ խաչքար է դնում զտեղում միտեղ, ինքը արևելքից մեզ պիտի նայի։ Դա կարևոր կանոն է։ Եթե ինքը Քրիստոսի խորհրդանիշ է, Ինչպես մենք եկեղեցենք մտում, Խորանը արևելքից է մեզ նայում, Աստված արևելքից է մեզ նայում, չէ որ արևը որպես խորհրդանի շաստո արևելքից է ցակում, արևելքից մեզ վրա պիտի նայի խաչքարը։ Երբեք արևմուտքի չպիտի դնենք, երբեք դարքելված։ Մարդ կընկնի մեղքի տակ, չի կարելի դա անել։ Ինչպես սրբապատկերները, որ տնում ենք միշտ աշխատում ենք արևելքից դնել, որ սրտի այս կամ այն պատկերը մեզ արևելքից լույսից նայի մեզ։ 5-ից 7-րդ դարերում խաչի խորհրդաբանությունը դարձավ եկեղեցու վարդապետության գլխավոր թեմաներից մեկը։ Նրա մասին ստեղծվեցին բազմաթիվ ճառեր ու ներբողներ, ինչպիսին է օրինակ Սուրբ Դավիթ անհախտի սքանչելի ներբողը, որտեղ խաչը ներկայացված է իբրև հրաշալի մի ծառ, որն աճում է երկրից, հասնում երկինք եւ իր պտուղներով լցնում ողջ տիեզերքը։ Նման պատկերավոր խորհուրդները սկսեցին արծարծվել նաև պաշտամունքային կոթողների եւ եկեղեցիների զարթականդակներում եւ 5-ից 8-րդ դարերում աստիճանաբար մշակվեց խորհրդանշանային զարթամոտիվներ ունեցող խաչի յուրօրինակ հորինվածքը։ Սակայն վերջին նստակավին առանձնացված չէր տաճարների եւ կոթողների հարդարման համակարգից եւ միայն 9-րդ դարում սկսեց քանդակել հատուկ ոչ բարձր քարասալի վրա դառնալով առանձին քարակոթողի հարդարանք եւ կոթողն էլ դարձնելով զուտ խաչային, որի համապատասխան այն ստացավ խաչքար անվանումը։ 10-ից 11-րդ դարերում խաչքարերը սկսում են տեղադրվել ոչ բարձր պատվանդանների վրա, առավել հստակեցվում են նրանց զարդերի պատկերագրությունը եւ տեղաբաշխումը։ 12-ից 13-րդ դարերում խաչքարային արվեստը հասնում է իր բարձրագույն ծաղկմանը։ Խաչասալը դեպի վերև թեթևակի լայնանում է եւ պսակվում քիվով, որոշ խաչքարեր էլ ներառվում են բաց խորանների մեջ։ Մշակվում են խաչքարի նոր ու բարդ տեսակներ, այդ թվում եւ ամենափրկիչ կոչվող խաչքարը, որով սրբապատկերներում մշակված խաչելության տեսարանը տեղափոխվում է քարե կոթողի վրա։ Խաչքարերը երբ որ զտեղում են, եթե քահանա է, Նա պիտի օրտնի խաչքարը։ Ջրով, գինով լվում են տեղադրելուց առաջ եւ օրտության կարգ են կատարում։ Եթե կա եպիսկոպոս, ապա եպիսկոպոսը լավանալուց ջրով եւ գինով օրտության ավարտին սուրբ միրոնով օծում է խաչքարի խաչը օծում է մեջտեղը ակը աչքը խաչի թագը գլուխը բունը տակը եւ երկու թևերը աչ եւ այավ թևերը հատուկ կարգ է, ինչպես մենք ձեռած խաչն ենք օծում, եկեղեցու խաչը այդպես է խաչքարն ենք օծում։ Օծում ենք Սուրբ Հոգու շնորհքը եւ զորությունն ենք տալիս։ Մարդ որ անցնում է խաչակնքվում է, տեսնելով խաչքարը, նա ստանում է, ընդունում է խաչքարը որպես սրբություն, որպես օրտված եւ ոցված, եւ ինքը դրա զորությունը ստանում է։ Որտեղ կան յուրատուկ աղոթք խաչ օծելու ժամանակ։ Հոգեորականը ձեռքը դնում է եւ ասում է Տեր Աստված, ինքդ քո երկնային բազուկդ երկարին եւ դիր եւ դու ինքդ քո սուրբ աչով օրտնիր այս որպես քո խորհրդանիշ եւ քո նշան եւ ով հավատքով մոտենա եւ աղոթի որպես նշան ամ Տիրոջ տերունական նշան ստանա հարություն առողջություն հավատքի զորություն որքան հավատքով մոտենանք այդ չափի զորություն արձագանք պիտի ստանանք եւ մենք հայերս ողողում ենք մեր հայոց աշխարհը խաչ քարերով որից ստանում ենք օրտություն, պապան քարեղեն զինվորներ ենք դնում, որի մեջ կա ոգեղեն զորություն, Սուրբ Միրոնի Սուրբ Հոգու զորությունը, Սուրբ Հոգու Աստծո զորությունը իր վրա է։ Եվ մենք պաշտում ենք մեր խաչքարերը։ Խաչքարի միջոցով պաշտում ենք Քրիստոսի նշանը, խաչը։ Քրիստոսին ենք ուղղել պաշտ։ Դրա համար ենք օծում եւ պիտի ասեմ, որ Իհարկե մեր ազգը դրանով արտահայտել է հայրիս կատարյալ անխախտ հավատք մեր կապը Աստծո հետ։ Ամեն մի վարպետ տարիներով կառուցում է խաչքար։ Երբեմն մարդիկ պատվիրում են այդ խաչքարները։ Մի եկեղեցու բացման առիթով, այս կամ այն մեծ երևույթի առիթով գնում են, պատվիրում են, բերում են որպես իրենց անծան, իրենց մատաղը մեր հավատքը զորացնելու, օրդության վայրը մեծացնելու որպեսզի լինենք ավելի պաշտպանված, ավելի օրտնված, դառնանք ավելի զորեղ։ Խաչքար կարող էր եւ է կանգնեցնել յուրաքանչյուր հավատացյալ իբրև կարևոր իրադարձություն եւ իրավիճակի հոգեվոր արձագանք, շինարարություն, բարեգործություն, ռազմական հաղթանակ, դժբախտություն, մահ եւ այլն, ինչպես նաեւ մոտակա հաջողություն եւ ապագա փրկության ակնկալիք։ Երբեմն խաչքարերը կանգնեցվում էին որպես համայնական կոթողներ։ Միաժամանակ ցանկացած խաչքար իր բացօթյա տեղադրությամբ եւ մատչելիությամբ բոլոր հավատացյալների երկրպագության առարկան էր։ 19-րդ դարի վերջից սկսած հայ մշակույթի ընդհանուր անկման զուգընթաց անկում ապրեց եւ խաչքարային արվեստը։ Խաչքարը կորցրեց իր բազմիմաստությունը եւ դարձավ միայն գերեզմանային կոթող։ 18-րդ դարում խաչքարերի ստեղծումը դանդաղեց։ Այն երբեմն վերածնվում էր միայն միայն առանձին կղզիակներում ու տնտեսական եւ մշակութային վերելք էր նկատվում, սակայն Խաչքարը շարունակում էր մնալ միայն որպես գերեզմանային կոթող։ Դրա հավաստի օրինակը Հինջուղայի հազարավոր շքեղ խաչքարերն են, որոնց հիմնական թեման ահեղ դատաստանն է։ Խաչքարը նորից կյանքի կոչվեց նախորդ դարի 60-ական թվականներին, նախ իբրև գերեզմանային կոթող, ապա վերագտնելով իր կորցրած կիրառությունները դուրս եկավ գերեզմաններից դառնալով հուշախբյուր, հուշարձան, դեկորատիվ կոթող, անգամ հուշանվեր։ Մենք սրբությունների հանդեպ պիտի մեծագույն զգուշությամբ արվենք։ Սրբությունները վնասել, բացել չկա։ Աստուծո պատիժ կստանա Մարդիկ միամտաբար հաճախ չիմանալով գալիս են խաչքարի վրա մոմ են դեմ ցտում են վառել։ Եվ այդ մոմը սևացնում է խաչքարը, տկարացնում է, փխրացնում է քարը։ Ես հասկանում եմ, ինքուզ մսրփության մոտ մոմ վառել չի կարելի պես։ Մոմ եք վառում, 5-10 սանտիմ հողի մեջ դրեք, վառեք։ Մի վնասեք խաչքարը։ Մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք եւ գիտենք։ Ես մի դեպք պատմեմ, որտեղ ունեցել 1982-3 թվականին Հայաստանում մի գյուղ կար, որ գյուղի ծայրում հաճքավ կար, որ ուխտատեղի էր, գյուղացնի վրա սփավայր էր։ Ունում էին մոտը մոմ էին բարում, աղոտք էին անում, մադաղ էին անում։ Այնպես եղավ, որ սովետների ժամանակ պլանավորել են ճանապարհ այսպես դիասի ճիշտ խաչքարի վրա։ Տրակտորը եկել է եւ պրարաբը ասում է՝ «Ուղիղ շի խաչքարը փլի, որպեսզի ուղիղ ճանապարհ անցկացնենք»։ Մի տարեց մարդ եկավ եւ ասաց. «Տղաս, սա մեր սրբությունն է, հայ ենք, մեր գյուղին է պատկանում։ Ճանապարհը երկու մետր այգում անցկացրու։ Չէ, մեր պլանը ուղիղ է»։ Տրակտորիստը ասաց ես խաչքարի վնաս չեմ տա։ Պարզապես վնասում է տրակտոր ու սկսում է քշել ուղիղ խաչքարի վրա։ Մայիս ամիսն է կապուտ երկինք։ Մեկ երկու րոպե մոտենալով խաչքարին չհասած մի 3-4 մետր երկնքից մի այնպիսի կայտակ է խփում այդ պարարավին, պարարավը մոխիր է դառնում։ Բայց տրակտորիստի ոչինչ չի լինում։ Եվ հետո ղեկավարն է ստիպված 10 մետր թեքում են ճանապարհը։ Միթե չէր կարելի նախորդ այդպես գծագրել այդ ճանապարհը։ Տեղի ունեցավ ողբերգություն Ես լավ գիտեմ, մեր յուղի չադախլում խաչի սար կար։ Այնտեղ մի լավ խաչքար ունեինք, որտեղ դրա տակը Սևադա իշխանը լուսավորչի մարտին մեր յուղի ուխտավարն էր, որով խաչի տոնին մենք գնում էինք։ Այդ կոմունիստերի ժամանակ 3 հոգի հրամաս ստացան բարձացան խաչքարը կոտրելու։ Ով որ խփեց խաչքարը կոտրեց, մի շաբաթ հետո որսից գալուց հրացանը սեղանի վրա թողեց։ Իր զավակը պատահական կրակեց հայրը մահացավ։ Նա օրը Կոմսոմոլի քարտուարներ հրահրում էր, այո, այո, շուտերա կոտրի, վնասեց խաչքարը, հետո մերով ամրացրել իմ, ես որ փոքր երեխայի տեսել էի ճակած խաչքարը երկարտերով ամրացված։ Այն մյուսը երկու տարի հետո մահաց։ Երրորդը, որ երիտասարդ Կամսամուրը ներկա էր, նա արդեն 38 տարեկան հասակում 60-ական թվականին, 68 թվականին, 69 թվականին մահացավ։ Այսինքն ավելի քիչ մասնաբաժին ունեցա, բայց նորից երեկաների պատճառով գնաց։ Չկար բացեցնել։ Որտեղ վտանգավոր եւ վնասը չի կարելի սարքությունների հետ խաղալ։ Մեր գանձասարը ունենք երկու արկանի շենք, որ պատերազմի ժամանակ կառուցեցին։ Դրանից առաջ մի շենք կար, որ թալվեց հրտերակոծությունից, իսկ դրանից առաջ նկարներ ունենք այրված շենք։ Նարիշտար գյուղը, որ Քանդաջարում է գտնվում, Գանձասարի մյուս կողմը։ Քյուր մարդ կար։ Եկել մի վակցի մարդուց գերաններ էր խնդրել, նա իրեն ծախել էր տարավ իր տունը կառուցեց եւ դժբախտություն դժբախտությունից աղջիկը մահացավ տղան մահացավ տունը հրդեհվեց կինը մահացավ եւ նա գալիս է այս հայի մոտ այ մարդ ես ինչ գերան ես ծախել որ ես դժբախտության մեջ կորա եւ նա ասում է գիտես ճիշտ ասած Գանձասարի այն բարված երկու արկանի միաբանական շենքի գերաններն են ծվել։ Եվ այդ քյուրտը մեր վանքցուն ամոթանք է տալիս։ Այդ տղա սրբավայրի գերանը կծախեն, որ ես տուն կառուցեմ։ Ես իմ գլխիս ես ինչ դու դերեցիր։ Այսօր մենք այդ վարակությունները տեսնում ենք երբեմն միամիտ հազվագյուտ հայերի կողմերից, դա շատ քիչ է լինում, հա, քրիստական սովետական շրջանում կա, բայց այսօր կա նաև օտար ազգի ներկայացիչներ։ Ինչպես մեր սահմաններում վերջերս ազերի զինվորները 5000 խաչքար բուլդոզերների տակ փնեցին։ Ինչպես Նախիջևանում հավելեցին մեր խաչքարները եւ կոթողները։ Դուք տեղյակ եք, մենք տեսանյութներ ունենք եւ այդ մարդիկ չեն վախենում Աստծո պատժից։ Դա ծիրոջ գործն է, բայց մեր գործն է այդպիսի կոթողներ ստեղծել, օրտնել, փոցել, աշտել եւ սրբությունների հանդեպ միշտ լինել սրբապաշտ։ Այս հարցում էլ իրիշած զգոլ ենք, սիրելի հայրենակիցներ։ Ավարտվեց դարձ հոգեոր հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 28-ի թողարկումը։ Խաչքարը որպես զուտ հայկական քրիստոնեական կոթող եւ հայ ինքնության ամենահայտնի խորհրդանիշերից մեկը թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, հաղորդման խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք